A užasno je on boravište. www.paltal.com soba put vjernika biće onako kako on hoće da bude. Ne mereš promijeniti kad bi se na glavom sadio. Došla istina, nestalo je laž. Sve će to propast. Sve će to propast. A ne je svi to rozdravio. naš menheđ. I mi drugog menheđa nemamo. Sad ćeš vidjeti kako ajet pomi kriču. www.paltal.com Soba Put Вирника المجد قد مللنا الحياة حياة التذلل في ركاب العدا جنة الخلد حبذا الموعدا لأجلها خضنا في بحور الدماء a ne učiš ove stvari kako bi seo za internet i da kažeš kafir je onaj, kafir je ovaj, kafir je ovaj, kafir je onaj i onda izađeš iz stana i zapališ cigaru, obrio si bradu, nosiš farmerice utegnute ispod članaka, šta te ovo Već učiš za sebe da budeš ti, da tvoj iman poraste. Što znači ima čvrst iman, ima jak iman. To znači da kada čuješ Kur'an i Sunet, naredbu pokoravaš se zabranu, odmah je se kloniš. Šta te ovo bare kloniš? Soba Put vjernika Put vjernika عيش الجمود يا جند السماء دق صروح الفناء الله Da أكبر inače, bit će vam reći često, nek se ne se fina ni jedna musliman, ni muslimanka, a njima ti sporova bude. Se tiče mene, nasudnji dan dolazi čist kod majke rođene. Tako mi Allaha, sve što god je bilo je halal. Svi bez izuzetka. I oni špionima što me špioniraju. I njima halal, ne interesuje. U nafsima, i svima, ne interesuje. A pravo je kod Allaha, ono što uzviše i tražim, to ja ne mogu. Ja govorim za sebe. Ono što je meni. I želim da vam kažem da vas volim Allaha radim da volite jedan drugog. Allah vas nagradio svakom. Salamu alaikum, rahmatullahi wa Soba, put vjernika, put vjernika. Pa kako da se ne govori ovo? kako da se ne govori o ovome kada vidimo da oni koji su dojučer bili u našim očima primjer na koje smo se ugledali i za kojima smo se povodili oni danas popuštaju i oni danas mijenjaju vjeru i oni danas uvode mudrost i uvjeru i oni danas čak i svoj izgled mijenjaju soba put vjernika يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب Ili su od onih ljudi koji kažu la ilaha illallah, međutim posle toga, dakle nakon što su postali pravi mu, muslimani, pravi mu'mini, vjernici, učinjeni su grije toliko velik da je prevagnuo njihova dobra djela. A kada ti loša djela prevagnu tvoja dobra djela, halas. Onda bi baš kažnjem ili džehennemskom vatrom ili nekom drugom kaznom. Put vjernika. Pa se, kad čujemo, na primjer, e, kako su se učenjaci uhodili prema novotarima, neće da je zaposelani, sredstvene ga okrenemo, neće da na drugu stanu. Neće sa njim da priča ništa, ne govori sa njim niti priča, niti se selami, ništa, ništa, ništa. A? Neće s njim da ima posla. Zašto? Baš zbog ovog. Kad si uveo novotariju, a imaš znanja, da, dakle nisu, ne govorim ovim novotarima koji su džahili i tako, nego njihovim kolovođama, je tako, bare kalofikum. Ha? Čim si uveo neku novotariju u vjeri, optužio si Allaha da nije propisao nešto što je trebao da propiše i optužio si postanike sa nama da nije prenio nešto što je trebao da prenese. I ti si sad ispo pametni od njega. Soba, put, vjernika, put, vjernika ima tu i zdravog razuma i pameti da ti prodaš ima za pare da prodaš din i kupiš kufr. Nije to pamet, nego je to pokvarenjaštvo. I to je mašije prema Allahu subhanahu wa ta'ala. A nema gori robova od onih koji su kjafiri, od onih koji su mušrici i još plus pozivaju na put širka i kufra i bore se protiv Allahovi robova i upadaju u njihove kuće i odvode i po danu i po noći, misleći time da će zatret vjerovanje na ovim prostorima. Soba. Put Vjernika www.paltal.com Soba Put Vjernika Put Vjernika ظلام في ظلام مستمر يا putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Put Вот я, polako dvojica, dvojica dvoji sviriti ruke i on kao fraj, smijem se. Da, pusti, ajde kad fraj, ja to neću, ne, ne priznaš ti, nije bitno, ajde sad ti pomogu Pa udarno što ovo sam, ono nije problem. Ja to, jači si, dobro. Da, ima veze, u šarijatu nema zatvora. ukro si svijet ti ruku, blus čini, ubit ćemo te, i gotovo, nema država problema, nema nikakvi izdataka, završili smo s to. Ja sam slagu, izbit ćemo te, hajde. Pa gledaj, šta su oni izmislili? Daj ga va, pa će onaj sjedni čovjek, pa zarađiva plava, će onaj gore potpisija, pa onaj pečate, pa na ovo, opterekli ovaj narod. Zar je to pravda? Lao zakon, vjerujte, za par godina niko ne bio gladan na zemlji. Niko ne bio gladan, svi bi uživali Allah blagodatno Ali oni hoće da slušaju ovi evo. Eto vam se Lajđići i ostali harci, kako im više, ne znam ni imena, a nije ni bitno. Soba. Put vjernika. Put vjernika. أمشي أحاذر أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض عندي يستوي منها البسائط والحفر منها البسائط والحفر Ovdje može biti zlata koliko hoćeš. I to nije zabranjeno. Ali ovdje, u ovoj desnoj ili lijevoj ruci. Ali ovdje ne smije biti, braća moja, ni jedan jedini cent. U srcu ne smije biti ljubav ni za jedin, jednim jedinim feningom. Zato što ćeš sve ostaviti. Ako zavoliš taj cent i fening i dinar i euro, nešto nije u redu. On te sigurno može odvratiti od onoga što je vječno. Soba Put vjernika Put vjernika المسلمين وملوك العرب يا ملوك العرب واصحاب الفخامة أمة الإسلام بيت الله دعانا يا هل الفزعات يا أصحاب الزعامة لا متى الأعدى عن القدس تحدانا smatraće se da, da su, da, smatraće sebe da su na dobrom putu i da svoj život troše za vjeru, a u stvari oni su u službi čega? Onoga što ovaj din ruši i osporava i zaustavlja. I zato je potrebno, znači, i ova riječ je usmjerena upravo našoj braći da ne dozvole sebi da budu izmanipulisani. Nemojte dopustiti da budete izmanipulisani. Da, znači, baš, ba, da budete toliko glupi da vas neko tako stalo manipuliše i da onda on uživa da tako prije svega dunjalučke koriste od te vaše gluposti. Da tako, da vi za nekoga glasate pa onda se razpomoći da tako pa uživa sve one da tako, beneficije plate, a šta je sa vašim, sa vašim dinom i vašom vjerom, i šta je sa vašim mjestom kod Allaha subhanahu wa ta'ala, to onda više neće nikome biti važno. Šta je sa vašim tevhidom i šta je sa vašim odricanjem od širka, to posle toga neće biti nikome, nikome važno. Soba, put vjernika. أمة لم بيت الله دعانا يا هل الفزعات يصحب الزعامة لامت الأعداء Pa ćete vidjeti ljude koji za sebe tvrde da su muslimani, kako nose nevjerničke uniforme, kako nose oružje da bi pucali na islam i na muslimane. Vidjet ćete kako njihovi sinovi idu tamo da napadaju pod zastavom krsta islam i muslimane. Vidjet ćete njihove sinove kako pucaju na muslimansku djecu i onda to pripisuju nekakvim vehabijama. Neka znaju da vehabije ne postoji, nego postoje sledbenici sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Soba يرميك نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل Da li su, dakle, draga braćo, ti isti zaboravili kako su do juš, još do juče pisali određene članke upozoravajući na tehtiromce ili pak Haridžije i tako dalje i tako dalje. Pa isti taj dalje koji je preveo taj članak napisao jedan članak ranije pod nazivom pretjerani tekfir nije celetizam. Celetije nikoga ne proglašavaju nevjernikom od sedmenike kible radi grijeha osim onoga kojeg smatra halalom, koju halali grije. Tama. Kaže, dok se tekfirlije okreću prema svakome onome ko nosi sastavu islama i dana ila ilaha ila Allah smatrujući ga i proglašavajući ga nevjernikom.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 Soba, put, vjernika. Vjernika. بدري على الأحزان تحيي الألم فينا بدري على الأوزان ترثي ليالينا Opet! Njegova glupost! Jel ovako mi pričali? Ovako isto! Upravo ponos naš u nama kaže ko ovako govori je svrstao se u ovu stranku. Jer nemojte misliti, ima po predajama, kaže, u obliku ljudi, džina i šeitana. Koji mi vidimo, i ti onom pravom šeitanu, proučiš u evo i hine šeitan ražim, tražim, utrčiš se od svog gospodara, Allah Žešanu, Allah ga skloni, ako si iskren. Odi od te. Ali ovom šeitanu na dvije noge, koje je čovjeku, on ti non stop doj pa tebe. Jel, stani malo kao malo, i ovom se šeitanu teže su suprostavi. Znači njega moraš, ono bukval, njemu nije uzman, njega treba mu pokazat po nosu, da on vidi da, iako i ti prije toga bila ne šeitan, ali evo ti, jel, bismillah, nastavi pa bismillah, u ime Allah, da ti razvijem glavu kad si budala, jer i ti si isti koji on suprostavlja se, kome?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 Silazi s mene nesrećo jedna. Allaha mi braćo. Zna šetan dobro šta je mimber. Da se širom svijeta, muslimanskog prije svega, samo deset minuta dadne dajama i muđahidima da progovore s mimbera. Da progovore samo deset minuta, omladina jedva čeka.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 Moraju biti oni. A ako smatraju da su mi internet muđahidi, čekajte, a i mi ćemo čekati. Čekajte vi, a i mi ćemo čekati. I vidjet ćemo. Allah, nije nam muđahidu da uzme zastavu i da maše ispred neke kuće i viće, pustite me napolje, pustite ga napolje. Nije. Znaju budala da ovo nema ni zatvora. I budala zna da ovo ne vodi zatvora. Pustite ga na polje. Ali zašto tražite od nas kad vam zaškripi i rugate se da bi se mi, da smo mi muđajdi, treba da se borimo. Eto vam vaše institucije. Kad su vas ovi muđajdi za koje kažete da smo internet muđajdi pozivali da sa nama gradite uslove za bolji život i ohijeku. Za islam vi ste nam se rugali, rugate nam se. I idete u institucije, pozivate u institucije, koji vam zatvaraju ljuda, idete. I kažeš, kriti obraćate se nama, zašto? Eno vam SDA, eno vam, ne znam ko, ne interesuje me. Mustafa se javlja, što je Jovan Divjak zarobljen. Javno govori, normalno, brat mu povjeri. Šta će? Ni za jednog Arapa javno nije ustao pa rekao, a vi ga branite. Vi ga branite. Vi kažete, On je predstavnik vaš, moj nije Allah. Allah nije svjedok, znam dobro što govori. Eto vam on, što nije ustao i digao sa hudbi da se Arab izvadi iz zatvora. Makar jednu riječ, a mi smo govorili kad vi niste ni govorili da govorite. Kad smo govorili da taguti zatvaraju muslimane, da zatvaraju hapsi Arape, našu braću po Bosni, što reći kaže da su taguti? Zašto vi protestujete onda? Zbog čega? Ako su braća vam muslimani, zovite i nek otvori samo zatvor, izađu. Soba. Put فيرنيكا سبيل الله غاية كل حي لبيب عاقل شهم أمين ينادون المنية أن تعالي سبيل الله أحلى ما يكون نأوى الله ما ترى istinu استنو كذا مدوجه الزر كافر ما nije mjesto جهنم زر كافر ما nije mjesto u džehennem. I to je ovaj ajet, nema sumnje, da je jasan dokaz za ovu vrstu širka, odnosno kufra, jer oni koji poriču istinu koja dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, njihovo mjesto je u džehennem i to su najveći nepravednici, najveći zalimi. I takve ljude ja često puta da me neko pita kako da razgovaram sa onima koji poriču Allaha, da Allah ne postoji i tako dalje. Ne reko neko pričati sa njim, pošalji ga u ludnicu. Taj čovjek je lud. Soba, Put, Vjernika, يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد cijeli papa ni ostale pape. On će tebe zgrabiti duš, ti iščupat i ti ćeš leći u kabur i ostaće ti ono hiljadu maraka sto kojeg si ponižavao sebe i ovaj narod. Pa šta ćeš svom gospodaru reći? Eto dobio si hiljadu maraka, ali džehenem vječno, ta nema iščupa se. Pa ćete vidjeti išel ako bude u ako Pa se Allah poživi šta Allah Žešanu govori u ovim daljim mudracima. Kako Adem onaj nasio, pa kako se kaje, pa kako će narodi ući svi. Pa i nije sudskari. Ajde, mi smo da u džehene vetovam. Vi ste tražili ili glavešine. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, حب النبي سرى في القلب فازدهرا حب النبي سرى في القلب فازدهرا أنار لي دربي ونور البصرا حب النبي سرى في القلب فازدهرا أنار لي دربي ونور الله džemalu pa Nisu teroristi oni koji danas bosi po afganistanskim brdima hodaju i samo vodu piju, boreći se da uzdignu Allahovu riječ. Nije to terorizam. Terorizam je kad ljudi hoće da Islam predstave onako kako nije. Terorizam je kad se napadaju Allahovi iskreni robovi. To su očigledni vidovi terorizma. Soba, put, vjernika, vjernika. البصر الله الله الله الله الله الله Saudijska vlada zarobljava muslimane. Ha? Kako je to moguće? Kako se može desiti da Samir zarobi Izeta? Ko bi od nas dvojice bio u pravu ili ne? I opet nađeš Nikogoviće. Traže, pa nisu svi isti. Pa nismo ni rekli da su svi isti. Bandito si jedni. Specijalisti za izvrtanje riječi. Konstruiš u priču, pa ubacuju šta im odgovara. Specijalisti. A da stanemo u obranu tog šeha, to nam je obaveza. To nam je obaveza, ono je naš menheđer še im jasno govori da trgovina koja se sklopi sa Allahom nema tu igre nema tu igre to je ta trgovina pa nismo ovo pa nismo pa šta smo pa ne možemo pa šta možemo šta možemo ako ne možemo pozivati šta onda možemo možemo biti mumici i gli e nećemo nekako nam to ne paše Priroda ove vjere ne dozvoljava da budeš truhlo. Ne da ti vjera. Soba. Put vjernika. Put vjernika. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا الله عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر vas nije sramota, vi stalno kasnite, nijedan posao ne znate da obavite kako treba, u Evropi su, dakle, ljudi precizni dolaze na, na, dakle, na vreme, na posao, rade svoj posao kako treba, pedantni, tako dalje, tako dalje. Ovaj Beduin kaže, džabal je svakako će svi u džehennem. Soba. Put. Vjernika. Put. Ako se sa ovakvima moraš susretati, kaže Ibn Tayyip Rahmedullahu Ta'ala, pokušaj da kaže to bude kratko i lijepo i da ne ulaziš u rastrave s njima i kaže da ih izbjegavaš na vješt način Jedi, i dovi Allahu da ti pomogne da ih se što prije riješiš. Četvrta skupina, to su oni sa kojima je druženje čista propast. Oni su poput otrova, to su novotari koji odvraćaju od suneta Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. To su oni koji proglašavaju sunnet novotarijom, a novotariju sunnetom. I takvi mrze nosioce sunneta. I sa takvima je zabranjeno svakom nosiocu istine da se s njim druži. Soba. Pum. فيرنيكا فوق هامات الأعادي أرفع النصل المسمم أملأ الكون زئيرا وشعاري لست أهزم يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم صوت أسحب جميعا كالهود وجرى قادم كالخيل الليل والرعد كالريح كالموج كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يقتل بجدار أنف الإذلال وقام ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجل نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبهو جداره mudro je učiniti ovaj korak ili onaj korak iako se zna iako se zna da šerijat Allaha Đelešanu nije takav Međutim, većina koja je oko insana, počne ga ubeđivati, nagovarati, tražiti od njega, vršiti pritisak na njemu, da on prihvati određene, određene stvari, kako bi bio u tom njihovom dženatu i kako bi njih zadovolio, a oni su složni na to. Soba. Tu. Vjernika. Tu. حصريا على شبكة سمع يا راحلا لا يغيب Svatate, isto tako ima naše braće da je Allah uputi, dovede muslimane u opasnost, dovede davu u opasnost, dovede sigurnost određenih muslimana u opasnost nekim svojim gestovima, nekim svojim nepromišljenim postupcima. Svatate, zbog toga musliman, kada se radi o tebi, radiš na hoćeš. Dakle, ti ćeš odgovarati za sebe, za svoje postupke, za... Ali ako si pravi mu'min, onda nemoj raditi ako znaš da će to što ti radiš drugim muslimanima štetiti. Svatate? I u tome je veći hajr jer ti se Dakle, brigate za muslimanima, svataš, vodiš brigu o muslimanima i u tome je hajr i u tome je inša loptera nagrada, svataš. Ako ti kažeš, ja ću ovako, briga mene šta ni. Znači da ti samog sebe, dakle, ne interesujete džemat muslimana, interesujete da ti osvariš ono što misliš da je, da je u redu, da je ispravo, svataš. والليل داج رطيب كأنه من خطاكم صبح علاه المشيب I moraš ti, brate moj, osjetiti da ono dijete u koje je uperena puška u gluho doba noći, moraš ti osjetiti da je to i tvoje dijete, dragi moj brate. Ti to moraš osjetiti, da je to u stvari i tvoje dijete. I ono dijete koje krvavi u Palestini, da je to u stvari tvoje dijete. I ono dijete koje umire od gladi u Afganistanu, da je to tvoje dijete. Tako i danas. Imamo skupinu dobrih i skupinu zlih. I tako će biti do sudnjeg dana. Nažalost, skupina onih zlih jeste puno veća. Soba, put vjernika. ثراها حبيب مشى عليه الحبيب ونسمة Nama danas ne trebaju ljudi koji će sklapati na uštrb dina i vjere i dave sa profiterima šta i kako da rade. Nama danas treba Bela ibn Malik, nama treba Halid ibn Walid, nama treba Omer, nama ne trebaju partijaši, nama ne trebaju novotari, nama trebaju Allah traži, braćo moja, ljudine. Jer test ispita ove dave, braćo, nije da ti meni kažeš kako sam ja došao i sprovocirao ljudi. Jest ako ja govorim pogrešno, ako lažem, ako petljam, ako muljam, alaikum salam. Ali ako govorim istinu, pa to isprovocira čitavu zemaljsku kuglu. Je to znači da dava ne valja? Jel to znači da davu treba promijeniti? Kumpe Elvir, Ustani i opomini I ne prigovarajte. Bismillahirrahmanirrahim. Vjernika. Put. Vjernika. في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور زلزال آسيا propadne onaj koji treba da propadne, a ne uspije onaj koji treba da uspije. Soba. Put vjernika. Put vjernika. I danas, braći, imamo oni, imamo dakle isto stanje kad je muslimanska krv vrlo jeftina i kad se ubijaju muslimani na raznim stranama svijeta. Danas, nažalost, braći, ima učenjaka koji govore da nije vrijeme za džihad, da se danas da su džihadu dakle ne treba i ne smije pričati nego ljudi moraju učiti i tako da je primjer braća Muhammeda bin Vasija Lazdija je primjer koji nam govori skruo suprotno od ovih koji ovako govore pa je braćo jednom prilikom zbog njegove dakle bogobojaznosti pošto je bio izuzetno bogobojazan ljudi su su ga volili i cijenili pa kad on ne bi bio u njihovim redovima oni su neku nelagodu kod sebe osjećali nisu se osjećali dobro kad im nema Muhammeda kad nije Muhammed među njima Kako je ne bi vraćao kad je on bio pravi mutakija, pravi muđahid i učenjak. Jednom prilikom vraćao kad je vojskovođa dijelio muđahidima ratni plijen, pa se svi okupili dakle da dobiju nešto od ratnog plijena. Kaže ovaj vojskovođa, izvadio jednu krunu koja je bila neprocijenjivog bogatstva, ukrašena sa raznim dakle dijamantima, drag, dragim kanjem, kamenjem i tako dalje, kad je svaku gledao dakle da dobije tu krunu. Ovaj vojskovođa je digao tu krunu i kazao, Wallahi znam čovjeka koga ova prudna dušta ne interesuje. Dovedite mi Mohameda bin Vasija Lazdija. Soba. Put. Vjernika. Put. Vjernika. قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك الرقاد إنه الإسلام عاد في سبيل الله Zašto izađete i da im upitate tamo u kafani gdje sjede? Jeste li vi vjernici, reće Boži od vas? Vi ste neka sekta. A pogledaj, braćo moja draga, mi smo u mešćidu robujemo gospodaru, a oni su u kafanama robuju šeitan. E zato je Allah propisao i zabranio da bi ljudi šta bili iskusani ko od ti istinu govori dok tvrdi da vjeruje. Soba, put vjernika. في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد قم ودع عنك في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن مبين هب جمع المؤمنين بالشباب الصادقين في ليالي الكرب ساروا خلف قرآن مبين لم يبالوا بالرزايا بين أنياب السنين www.paltao.com Soba Pumut Soba Pumut Terimljivost vezme za stanje islama i muslimana još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltalk.com Soba put vjernika Soba put vjernika في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الجهاد يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا في السنين قد أتى الوعد المبين قد أتيناكم برشاش وقرآن مبين Došla لا istina, nestalo je laži. sve će to propast. Sve će ono što hoće, a ne će ono što vi hoćete. Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa ne imamo. Sad ćeš vidjeti kako ajat lomi pićmu. Biće onako kako on hoće da bude. Ne mereš promijeniti kad se na glavu sadi. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, o kojima govore mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom, javne tribine i gostovanja uživo, širok izbor audio predavanja daja sa naše govoru područja kao i poznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. nas susreće. раба, путь верника, путь верника.